ya wong penemune wong ki cacahe ora beda akeh wong. Ning rahayune nadyan to sesasi ki ping 10 ya rada lumayan. Sesasi ping 10 lho wengi. Mongko sewengine kowe ngerti dhewe, lho. Coba waranggana ki kurup kok leh tenan. Timbang derep. Oh. Mana timbang derep. Mula mbayimu ya tak angsok kenyang kawruh kawur bangsa lelagon. Aku ki ya wong sing gemati nyang bangsa nut-nut guru lagu, guru lagu sing wong pinter-pinter tak cedhaki. Tak suwuni nut, perlune tak wenehke karo mbayumu. Eh, syukur. Kuwi jenenge gotong royong digotong lan diroyong sing wedok sing nindakake sing lanang sing golekake lah iya. Kuwi jenenge rukun mula ya awet bebrayan kuwi iki. malah besok teko ya le kemis ngarep iki ya. Lho, apa? Aku arep anu nganakake pahargian apa kawin perak. Wah. Wis pirang tahun? Selawe tahun. Wah. Eh, syukur kan. Muga-muga bisa ngancik kawin mas. Iya. Aja nganti sandungan apa-apa. Iya. Suk protokole aku. Iya, pancen tak garang. Sok sing tamu bagong. Terus protokole kowe. Terus anu ngaturi sapa wae ya para kanca-kanca sing cedhak tak aturi. Ning ora bakal tak gedheke kok le. Slimen wae sing kanca cedhak wae tak aturi. Neng ngono arep lenengan ora sah gelar gamelan iki kesuwen. Lah terus tip. Oh. Lah wong kancane seniman kok mung trimo tip. Aku sing ringkes kok le wis 7500 sak kelasane wis. wis rampung kuwi. Wayangan awan bengi wis tambah lenengan wis telu setengah wis komplit. Ning aku ya ora marem nek ora nonton wujude sing tenan. Lah iya. Pemarem ki kudu disranani nganggo bondo. Kaya aku ki lagi cingkrang nang gamelan aku ora urung malah torok. Bagong di Lah kae. Gong. Apa kan? Rene ya gila, ngelumpuk kene le. Kancane mung telu nek kesing sa siji nek keponta-ponta. Ada no ya. Coba aku tak nyuwun lara selendro. Eh, saja ya arep. Nyuwun apa, Gong? Anu kan, gagrak Jawa Wetan. Apa? Rating. Wo, rating. Eh, aja diwa lho. sing penting rak garape kaya ngapa garapan muriting coba ayo basa parian-parian iya dalan seperti lumpati ajur mumur ditekati pecah cangkir ganti parang rusak ikir ganti uang mulo oleh murabi ya bola bali tekat elek ngono nek aku ora ngono kok gong nek aku ya tekle kecemplung kaleng. Oh. Lah iya. Timbang golek lu wong. Oh. Nang kaleng. Melaya kelumut. Kowe kok telat, Gong? Sing ora telat le piang arep mangkat gandoli anake. Anakmu pira to, Gong? 8. Wah, lah kok kae mentole. Ah wong wis tak kandhani kaya sekite kok anak tok oke, iki karepmu piye? Lah witekno piye to Kang? Mula ya wong iki menungsa iki kudu duwe samben. Lah ora duwe samben contone kaya aku iki. Luwe-luwe urip ana desa. Lah agere surup srengenge wis sepi kahanane. Tutup lawang jagongan ning jero omah. Layat iya jagongan ki ya wis mujudake sampean. Apa iso wengi jagongan ki yo. Saya saya enggak ada anak-anak ini. Anak wis turu sepi meneh iki saya. Mongko jroning sepi ki sing cepak mung lali. Mula terus wolu kuwi mah. Lawang wong nafsumu sing tak umbar. Lho aja nyalahke, Kang. Aku iki dititahke ndek piranti genep. Ya ngene iki jenenge wong normal. Ane ya malah kenormalen nek ngono kuwi. Anak iki loro wis cukup, eh. Kadune kuwi anakmu lagi loro. Lho nek aku tak toto kok gong tak toto uripku iki. wis tak tata tak etung kayaku ki semene dienggo mangan semene dienggo ragat semene nek aku duwe anak kliwat saka semene bakale kaya ngene lho tak tata ha iya kuwi pengalamanmu akeh bareng aku kuwi di pengalaman kaya ngono ya ora mok kandhake nyang aku ndek ben-ben oh wis tak wejang ngono kok jaman kuwi ana pasangan biyen kuwi linggih jejer karo bojomu ben mejang ra aku to mejang manten sira aku to mejang kowe kuwi. Ini wis jangan elek ngene. Kudune golek wong mejang ki ya goleke wong sing kira-kira kena nggo Aku kowe kok mejang ora. Uripmu wis ora marik mejang. Yo wis, wis wolu kuwi wae le, sedhek tambahi. Kowe aja nekat, kowe kok iki malah metengene wis wis gong gong panjenengan wijimu ki subur kuwi ora ndang tok pateni engko ngombro-ombro kuwi gong mulai anggere pas pinuju tahun baru repot uripmu anake diseragam kabeh ora kelamben kabeh kaya ngono ndek puno nek bar nyambut gawe kok mau nglumpukke kayane malah nyeko jago cerewet iklangenan kok tak elekke aku kudu ngejare kowe demeni tanggane Anda siapa? Eh? Sing ngomong siapa? Kuwi racun kuwi. Kuwi fitnah kuwi. Loh, ora om, aku ya mung kabar. Ora, kuwi kabar bohong kuwi. Biar mateni pasar aku kuwi, ora kuwi. Aku cahalim kok rumangi sama aku ngerti yang hukum-hukum. Aku yang ngerti yang kaidah-kaidah. kaidah kaidah Ora kok nasar kaya sing tok kandhake kuwi. Lho, nek ora ya syukur ya mung kabar. Kabar apa? Sing ngabarke Petruk to kuwi. Oh, ambul disamber tumpeng wong aku ora apa-apa kok. Lah terus saiki anakmu, anakku wis turu lho tak tinggal iki aku terus rene iki. Ah saiki gandhe wis ketemu wong telu ayo le. Monggo awake dhewe iki ngenteni ndoro sing lagi sowan pepundening Sabtu warga. Ayo ayo tetembangan. dicepaki piranti komplit waranganane telu cepogong ditepungke karo para miyarsa gong waranganane antarane siji Ibu Sarwasri terus sing tengah kuwi Ibu Tantina sing kidul dhewe nomor telu sekolah kuwi pun aku wedok dhewe saka bajul Kesupen Boyo lali, Gong. Asmane genduk Suyatmi. Waya. Di swara Mas kabeh. Ayo, saiki urut saka Kang Gareng. Kuwi arep ngaturke apa, Kang? Wah. <clears throat> Aku ki yen bangsa sing laras ngono ki ora seneng. Ayo wong kabeh ki duwe kemantepan dhewe-dhewe kok. nano nano nano ah iki jar tak pasrahke karo anakku wedok nduk siyatmi sinom parijata aku ki nek urung metu sinom ngono ki wah nyang awake iki abot heh kene eh ayo nduk pak pak mujilik turu tanah sainem sinom kok saenem ya ndelung nuladol aku utama kuwi cakepan mengkupi tutur ya mumpung mumpung diwenangke njaluk ha iya sesuk tak perintah ngono Dirampung? enggak ya Kurang ngak gaya sindang ngak tu. sambar awake sembar sembar muni eh ngene padha kok kuwi eh. sing padha apane ya jatahe eh. ya sing peparing tegese menungsa diwajibake nyukuri marang nikmating Gusti. Jer manungsa nyukuri marang nikmating Gusti bakal ditikelake maneh nikmat sing bakal diparingake. Ning sapa wong sing ora gelem nyukuri nikmating Gusti kaya Bagong iki? Ya ben Apa nyukuri bengok-bengok? Ngaturake syukur ngono. but I shot in the mind. Mm, yeah. Good. senggane piye? Telu papat, lima enem pitu, rakyate sehat-sehat, negarane maju. Beda karo jaman kuno ya. Nek biyen piye? Biyen ya ngono. Telu papat, lima enem pitu, wong kene wis niat. Terus ke? Mbah, lho kok pi pitah? jari seru so ya telu papat lima enam pitu kena wis niat terus piye iki mau aku lali ya terus no tetap ilatmu itu monggo sapa senggakan iki nyangsik. Jenang grali kegulane. Aja lali aduh anake. Oh. Aja lali agamane kok karo anake. Mereka ya walu mah. <laughs> Oh alah jodoh. Ya. kere iki sing tak kangeni. Anggris nyandak nggon siji. Hah, <laughs> nduk, nduk syukur. Ha, ah, iso ngurip-urip makmu cilik ngher. Ngewangi wangi goleke botol pakmu cilik ya. Goleke botol. <coughs> Aku pancen budaya kuwi tegese angen-angen Kang Babar marang kaendahan. kowe nembang sinom iki mau sing ngetakian nendah angen-angenmu. Wah, iya. Senenge apa, Gong? Aku iki nek ora bangsa nganggo dangdut ngene ora seneng. Ya kuwi yang angen-angenmu nganggo dangdut. Iya. Aku ya ngiris dangdut wis. Kowe arep ngaturke apa? Aku arep ngaturake lelagon sing lagi mentas kok kenceng. Lagune apa, Gong? Sujana. Loh. Sujana iya, wah iki ya kanggo mengeti karo bojoku dhewe ya iki. Mengeti bojoku iya. Piye ta? Tadi mu wedok iki sujanane ngempet. Ha, wong kowe ora disujanake ya blandang. Menungsa iki angger urip mesti nyandang sujana. Contone ayo iki mirengno cakepaning lelagon sujana larase pelok kaya ngapa? banget dong kowe ngertekake lelagon Sujono. Eh, Ayo kedah-kedahe Kang nyambung sejarah. Eh syukur. Ya sak sedane pepundhenku sing nglenggahno Semarang ki Bagong nom-noman sak barak aku ki dituntut nerusake marang perjuangane. Mula ya ora ketang kulungsu meludu lowong kena nggo dinggo adah dinggo isen-isen nggon botekang. Ha nah, iya. kanggo nambah kasanah budaya. Iki saiki aku genti. Kan jaring Bagong lan aku kudu eling yen awake dhewe kuwi dadi abdining negara. Buktine awake dhewe wong telu iki dadi karyawan negara Ngamarta. Waya. Mula aja nganti lali marang wadahe, aja nganti lali marang sing dadi idam-idamane. Waya. Iki ya ora beda Bagong. gandeng awake dhewe ngrumangsani dadi karyawan ana ing negara aku uga nganggit lelagon judule Korpri waduh kaya ngapa le iki arung tau krungu aku ayo ngaturake lancaran Korpri mara jeboh tak rungokne kaya ngapa ayo kaya ngapa ngopi oh mopi iki kirik wong Korpri kok mau oh, anu Korpri aku pengen budek iki saiki aku. Saya ndek mari ya. Ngegemrunggung. Saya... tokale miring nek mau turu. Ora kok miring klebon coro. Monggo lancaran karo pri. panggono lan kanca wiraswara kabarung gamelan iki kok ora pati krungu coba saiki cakepan tok tanpa gamelan vokal tanpa instrumen lah <laughs> testing iki eh siapa sing ora hafal ora nampa genep oh. Ah. kunci maneh kok elek men tak tak tung tak tak tung tak tak tung tangkep tung tung tung ai karpri karpri karep kawe lagi wis lulus saka tanda Ora kaya jaman iki ndek ben gawe. Korpri, korpri. Jaluk enet bar dikek notasi ora iso maca. Sopo gareng kuwi? Masmu kuwi lho. aku apa aku naik kupingan aku kupingnya jampeng Kada wong tua aja sia-sia ngeningge ngeningge wah Petro ini ada niaya ini beda mana saki akhirnya ngeningge ngeningge oleh nyoro, Kripek gedang kripek telo sithik jang waton rata kang garing karo Bagong. Nenjeh nenjeh. Wangune ndara wis medhak saka pertapan. Wah iya lah kae kakekne ya nderekake. Wah. kok sajak keloro-loro kae napa? Wah, iya ki, Kang. Ndara sajak keloro-loro ki ning apa? Ayo dicedhaki Kang Ben aja atis.